اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo jednom jedinom koji to zaslužuje, a to je Allah, gospodar svih svjetova, savršeni, koji jedini smije i mora da obožavam bude. Ne ga hvalimo zbog njegove potpunosti u svemu. I zahvalijemo mu, ama baš na svemu, od njeg pomoć, oprost i uput tražimo. Jer vjerujemo da koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi napravi put, tome nema zablude i bit će spašen i vječno radostan i sretan. Ako ga Allah subhanahu wa ta'ala pravedno u zabludi ostavi, tome nema ni pomagača, ni upućivača. Zato svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov rob najbolji nego poslanih posljednja. Zatim nastavljamo za Allahovu pomoć sa govorom Allahovim subhanahu wa ta'ala osobinama kroz komentar vasitijske akide u kojoj je Allahom volom i dozvolom opisano ispravno islamsko vjerovanje, vjerovanje kojim je poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sallame podučio i odgojio prvu i najbolju generaciju muslimana svih vremena, ashabe, a oni su to prenosili i sačuvano je do dana današnjeg i po hadisu poslanika sallallahu alaihi ve sallame uvijek će biti skupina koja je ispravno vjeruje do sudnjeg dana ili do pred sami smak svijeta. Allahu subhanahu wa ta'ala se zahvalijemo, zahvali se, ne možemo na ovoj blagodati koju nam se je počastio. Večeras je na, temu, na, na redu druga od tri teme u kojima je posebno razilaženje između ahli sunneta i sledbenika strasti novotarija vezane za Allahova subhanahu wa ta'ala osobine i svojstva i imena. Govorili smo o Allahovoj uzvišenosti i njegovom uzdizanju iznad Arša. To je povezano. Jedno je osobina bića, a drugo je dijelo kojim nas je obavijestio, o kojem nas je obavijestio, u kojeg moramo vjerovati. <clears throat> Večeras je na redu govor o Allahovom subhanahu wa ta'ala govoru da se prije 1200-300 godina pričalo nekad negdje, prije pojave džehmija, da će muslimani držati predavanja na temu i ubjeđivati jedni druge na temu da je Allah uzdignut svojim bićem, da Allah govori, da Allah se može vidjeti, vjerujem da to niko ne bi vjerovao od tih muslimana. To je isto da muslimana objeđuješ da Bog ima i postoje. Ili bilo šta drugo, da ima onaj svijet. Jer su muslimani prvih generacija vjerovali ono što, što ih je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio. Ili o čemu ih je Allah obavijestio u knjizi. Jer su poslanih sallallahu aleyhi ve sallamu hadisima. Mi smo došli u situaciju da jedna manina među muslimanima, među umetom islamskim, vjeruje onako kako su vjerovali ashabi. Da jedna manina to već stoljećima. Vjeruje Allahu kao što vjeruje Allah. Da jedna manjina Allahovom voljom počasti, blagodati, dozvolom. Vjeruje i ima vjerovanje koje je složeno u skladu sa ostalim tačkama vjerovanja. Jer vidjet ćemo kad i pravilo je da je ehli sunetska akida ili islamsko vjerovanje povezano poput karika u lancu. I kad negdje prekineš, čitav ostatak moraš od sebe da, da nagradiš. Imaš problem kasnije da nastaviš. Gdje da se uključiš? Kako? I zato oni koji su pogriješili po pitanju ove osobine, koji su pogrešno shvatili ovu osobinu, koji su negirali ili krivo tumačili ovu osobinu, veliki dio kuranskih obavijesti koji nisu vezani direktno za Allaha i mene osobine, imaju problem kako da razumiju. I što je najgore ili najčudnije, oni u te obavijesti vjeruju, a oni su dokaz protiv njih. Vidjet ćemo ako Bog na kraju kroz primjer. Dok musliman koji nema problem s ovom osobinom, nema problem ni sa jednom od tih stvari od ezela do vječnosti koje se spominju muslimani prvih generacija i generacija prije njih su vjerovali da Allah subhanahu wa ta'ala govori da ima osobinu ili mogućnost, moć, sposobnost govora. To je jedna stvar i to ima oduvijek jer i on je subhanahu oduvijek. I da kad hoće progovori i kaže šta hoće kako hoće. I to se dešava u momentu kad govori i vjerovali su, i to je ispravno vjerovanje, da Allah subhanahu wa ta'ala govori govorom. Čuj sad ovo. Zar govor može biti nešto drugo osim govor? Može kod nekih. I to je spojenta. Govori govorom koji se čuje i razumije. Onako kako njemu dolikuje i taj govor i taj zvuk ničemu sličan nije. Ali je govor. Jer mi imamo raznorazne zvukove i raznorazna načine obraćanja ili glasanja. Pa pištanje je pištanje, šištanje je šištanje, cičanje je cičanje, vrištanje je vrištanje. To nije govor. Jes, čuje se. Ali nije govor. Kad se kaže govor, zna se što znači govor. U svim jezicima, u arapskom pogotovo, Allah je Kur'an objavio na arapskom. I Allah nam se kroz Kur'an na jasnom arapskom jeziku obraća na razne načine govoreći o sebi, da govori, da je govorio, da je rekao, da kazuje, da zove ili viče, da se tiho obraća. I šehhul Islam je te dokaze ovdje spomenuo, jer raznovrsnost ovih načina koji su spomenuti pojačava dokazivanje one osnovne osobine koji su nažalost negirali mnogi oni koji ima je razum prije šarijeta u dokazivanju stvari od gajba. Pa šeho da sam ovdje spominje niz ajeta u kojima se dokazuje na razne načine da Allah subhanahu wa ta'ala govori. Pa je tamo u hadisima spomenuo dva hadisa iz Bukhari i muslima i njih ćemo spomenuti ako Bog da. Pa je čitavo jedno poglavlje posle u priči gdje on pojašnjava i govori izdvojio na temu da je Kur'an Allahov govor. Mi ćemo pokušati za Allahov pomoć napraviti dva predavanja. Prvo je dokaz i da Allah subhanahu wa ta'ala ima osobinu govora i kako se to razumije i eventualno govor na neke šupe koje se spominju i spomenu što više dokaza da nam to bude jasno i da ne sumnjamo nakon ovoga po Bogda. A sljedeće predavanje ćemo govoriti o Kur'anu kao Allahovom govoru i nešto više ako Allah da što se nas tiče vezano za Allahov govor Kur'an. Pa počet ćemo ako Bog da sa tumačenjem ovih ajeta. Kaže va qavluhu i njegove riječi, riječi Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا Dva ajeta i sure Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala se pita. pitanjem koje potvrđuje, to je jedan način izraživanja na arapskom jeziku i kod nas Kad nekom kaže, zar ti nisam rekao, to je rekao sam ti, i ja i ti znamo, nego što nisi poslušao ili uradio. Ovdje kaže, ako od Allaha bolje, ispravnije, pardon, istinitije govori. A u drugom majetu kaže, ko od Allaha istinitije priča. Pa priča je jedno, govori je drugo, ali oboje je, ima jedno to isto značenje osnovno, koja je zajednička. Značenje ajeta, niko od Allaha istinitije ne govori i niko od Allaha istinitije ne priča. U ajetima, u oba ajeta, je govor ili je, do, je dokaz za osobinu govora. Da Allah subhanahu wa ta'ala govori i da je njegov govor istina. A istina ne može biti nešto što se ne razumije. Arapi, učenjaci kažu, na arapskom jeziku kad definišu Allahov govor, kažu bi harfin wa saud, slovom i glasom. To je značenjem i glasom. Nije to krik, nije to pisak, nije to zvuk neki, nego je to govor koji ima značenje, ti razumiješ. Čuješ i razumiješ. Pa ćemo se držati ovog izraza, da ne prevodimo bukvalno, nego govor koji se čuje i razumije. Kaže istinit govor. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da niko od njega istinitije ne govori i niko od njega istinitije ne kazuje ili priča. Što znači da taj govor se razumije i da ono što se u njemu razumije je istina. Nema sumnje. Inače ono što se ne razumije ne može biti ni lažna istina. Jer barem ja koji iskačujem i također da se taj govor čuje. Jer ne možeš vjerovati ono što nisi čuo i govor koji se ne čuje nije govor koji u arapskom jeziku, a to ćemo još dokazivati kasnije ako Bog Ovdje je dovoljno da imamo znači dokaze da Allah govori, da je njegov govor istina i u tome je dokaz da se taj govor razumije. Zašto govorim da se razumije? To što ima ljudi koji kažu Allah govori u sebi. Pa stvori značenje u nekome, pa taj neko to shvati pa predpriča ili prenese svojim riječima. To nije govor. To je nešto drugo ni u arapskom jeziku, ni u Allahom šarijetu, to nije govor. Govor je ono kad neko kaže i ti čuješ i razumiješ. Zato u sljedećem ajetu kojeg je šeheh spomenu ovdje, kaže Allah subhanahu wa ta'ala id qala Allah ya Isa ibn Maryam samo ćemo se sjećati početka ajeta da ne spominjemo priče jer ima puno kad je Allah rekao o Isa sine Maryam Allah sa sebe kaže da je rekao da je govorio, da je kazao, kaul. A definicija govore ono što se čuje i razumije. Prva stvar, drugo u arapskom jeziku. Kaže Allah za sebe da je rekao. Zatim nam kaže i šta je rekao. Šta je Isa čuo, razumio? A ne Isa. O Isa, sine Merijemi. I ostali govor što je. Pa taj govor se čuje Jer je poruka Isa alaihi sallam i taj govor se razumije. I Allah za sebe kaže da je rekao govorom ili porukom koja se čuje i razumije. I to je jasno i lahko shvatljivo onima koji vjeruju. Ali su ljudi bježali od ovoga daleko. I kažu, pa naš govor se čuje i razumije, šta ćemo sad? Mi smo Allaha poredili sa stvorenjima, ne smije. Pa šta ćemo pa Allaha vjerati? Pa negiraj sebi govor ako tako. Boli manje je grije. Reci ja ne pričam. Ti je snašao. Odma. Pa Allah ulažu ti rive. Moramo kaži da jedin nije potredio na Allah za stvorenje. Koga poredi? Na koji način si došao do poređenja? Svaka stvar ima zajedničko značenje, svaka osobina. I o tome smo govorili već prije. Ruka, snaga. Znamo što znači snaga dok nam je samo to riječ ili termin u glavama. A ne znamo koja, kakva. Dok se ne kaže snaga slona, snaga insana, snaga mrava, snaga Allaha uzvišenog. Pa sad odjednom znamo da imaju četiri vrste snaga i da nijedna od ovih nije slična drugoj. Svi imaju snagu. I slon ima snagu, i mrav ima snagu, insan ima snagu, ni slične nisu. A šta je problem kad kažem da je Allah ima snagu, moć, i da to nije slično nečemu? Isto je sa govorom. Govor u smislu opšteg značenja koji postoji samo u razumu, a ne postoji u stvarnosti, je zajed, ima i zajedničko značenje ko svih prije nego se pripiše. I mi kažemo da, govori. Allah je opisao govor kao govor. Znači to ono značenje koje mi, mi znamo. Znamo šta je govor, nije sluh, nije vid, nije, nego je govor. Ali kad kažemo Allahov govor, onda je kako njemu daleko je. A pa šta Allahu daleko je? Nije ničemu sličan, nego je u svemu budu. Savršen, bez mahanja. Kako god zamisliš da se ga uporedi, automatski ti kažemo nije tako, ti ga uporedi u sebi. Pa ne potrebe da ga negiraš. Da negiraš to upoređenje, i da Allahu negiraš ono što je sve potvrdio ili pripisao, jesi ti zamislio poređenje. Poređenja nema, kako Allahu veliko je. Ne bježi od onoga što ne postoji, što ti sebi umisli. Pa su jedni rekli po poznatom pravilu, a to su džehmije, nema govora, Allah ne govori. Pa što ćemo sa svim ovim stvarima? To je, kaže, ili preneseno značenje, može se nešto čini tamo treće, ili je to, kaže, stvorenje. Allah stvorio nešto, da mi čujemo, da Musa čuje da ako je bilo. Jer oni su otvoreno negirali. Pa kad je Ulema proglasila nevjednicima zbog tog i drugih pravila, došli su mu na malo pametnije i kažu, imali su problem kako objasniti ajete u kojima se govori da je Allah, Allahov govor objava, da je to spuštanje, da je to dolazak od Allaha uzvišenog od ozgo prema dole i tako dalje, pa su onda došle Mu'tezile i kažu ima govor, istina je. Ali to je stvorenje, to nije stvarni Allahov govor. Allah ima u sebi, ili Allah je stvorio govor u Džibrilu, ono što je htio da mi znamo, Allah je stvorio u Džibrilu, pa je Džibril sišao na zemlju i prenio Muhammedu sallallahu alaihi sallam, pa to znači spuštanje i ovo I ono. Allahov govor je, kažu, stvorenje. Fakat dakle, se ulema složila da onaj ko kaže Allahov govor je stvoren, da je nevjernik, dolaze ljudi, maturidije, šarije, kulabije i njima slični, zadojeni šubhom, odgojeni u školi e, šarije, e, ma, džehmija i mu'tazila, bježe od onoga što je kufr, neće izvjeri, a ne mogu da potvrde, bježe u ujedno odgovor ehli suneta, jer šubha im ne da da povjeru istinu, I to je problem kad se družiš s nekim koji je na krivom putu ili kad učiš od ljudi koji nisu na pravom putu. Ubacit će ti šubhu koja će ti biti prepreke između tebe i istine, makar ti se govorila o ulici kasnije. Pa oni su imali šubhu, ovi džehmija i mu'tazira, oko osobina općenito imena, je stvarnost, nije stvarnost, da li ima, nema i tako dalje. A ujedno neće izvjeru, nema protekvira, koji kažu tako, pa su onda se trudili, tražili na, načina Vela je kad nećeš zavludu određenu, a nećeš istinu poznatu ili pri, prisutnu. I onda se nađeš u sredini. I govoriš najbolja je sredina. Sredina koja je između dvije krajnosti, ona je najbolja. A sredina je između istine i zablude, zove se u šarijetu blaža zabluda. Ne zove se sredina. Između istine i totalne zablude ti nađeš sredinu, to se zove blaža zabluda. Poput ljudi koji su iz onog kako mi volimo reći crnog, otišli onaj sivi tekfir, pa kažu da su na sredini, nisu Allahi na sredini, sve dok ne budu na onome na čemu su ehli suneta da sahaba do sunnjega dana, nego je to blaža zabluda, odnosno na ono od koji ste pobjegli, a čije vas šubhe sprečavaju da prihvatite potpuno istinu. I tako je nastalo mišljenje da Allah priča i govori i da je to sve istina, kaže, a u sebi. A u stvarnosti opet nadahne, kad neće kažu stvori, ali rezultat je isti, nadahne, kaže Džibrila, ili nekog drugog meleka, ili Muhameda sallallahu aleyhi wa sallam, i onda oni to, kaže Džibrila, to prepriča, pa su redni, redni rekli Ibara, drugi Hikaja, jedni kažu citira ili ispriča od sebe, drugi kažu prepriča, u svakom slučaju složni su da ono što Džibril kaže Muhammedu aleyhi sallam nije Allahov govor i što Muhammed sa Rosanem nama prenese u mushafu i što hafizi pamte u Kur'anu, nije Allahov govor, kaže. A od dokaza im je to, kaže, govor kojeg čujemo su zvuk i glas i aparatura, kaže, naša, a to je stvoreno. A zaboravio je da govor se pripisuje onome koji ga je prvi izrekao, a ne onome koga kasnije ponavlja ili citira. Ali o tome ćemo kad budemo govorili o Kur'anu kao Allahom govoru. Evo to je jedna od čubhinja mi kažemo te logičke stvari, možemo se i s njima ili preko njih s vama prepucavati, ali kasnije. Mi pričamo o stvarima koje niko nije vidio, čuo dok nisu nam došli objavu. Allah govori o sebi, jo Allahu ne zna niko osim on. I to su dokazi ajeti i hadisi. Objava. Pa tek onda možemo se pomagati logikom i nečim drugim. Uspod nije problem. A i tu ste donji ako se budemo zaista propucavali. I ulema im je odgovarali Kur'anom i sunetom i džmaom i logikom i svugdje su izgubili. Neki su priznali, neki priznati nisu htjeli, ali je pojenta da na zabludu ne ukazuje ništa što je ispravo. Pa kaže, kad je Allah, Allah kaže, kad je Allah rekao Isao sinu Merimom, kad je Allah rekao, o Isa sine Merimom, pa, pa, U sljedećem ajetu Allah subhanahu wa ta'ala govori o sebi, o svom govori, o šarijatu, pa kaže وَتَمَّتْ كَنِمَةُ رَبِّكَ wa adla. Kaže, riječi tvojeg gospodara ili govor tvojeg gospodara je upotpunjen istinom i pravdom. Jedan od načina kako se ovo može prevesti, ima još opcija, sve se vraćaju na ovo. Potpun je govor, istinit i pravedan. Riječi tvojeg gospodara su potpune, ali ovdje kada upotpunjene, završene, misli se na objavu koja je objavljena i one su istina i pravda. Pa kaže riječ, kaže riječ u jednom kirajetu, u drugom kirajetu riječ, dodaje se ovaj gospodaru po pravilnom arabskom jeziku odnosi se na riječ općenito, ne na jednu riječ ili grupu riječi, nego na govor, na priča. Pa to naziva govorom, to je jedna stvar. A zatim opisuje taj govor, to nije nešto abstraktno, nešto ne znamo, zamišljamo, nešto u sebi. Nego kaže da je taj govor istinit i pravilan kao što su učenjaci pojasnili, protomačili i rekli, istinit u obavijestima i pravedan u propisima. I to je Allahom širijet. I to je Allahova djela. I to su Kur'an i sunnet. Kad Allah subhanahu wa ta'ala obavijesti o sebi, kad nas Allah obavijesti da je se raspravljao sa Iblisom, pa on njemu rekao nešto, a Iblis odgovorio nešto drugo. To je istina. Mi to vjerujemo. Kad nas Allah obavijesti da se obratio Ademu i Havi i da je pričao i da je pozvao, mi u to vjerujemo. Kad Allah subhanahu wa ta'ala obavijesti da je govorio sa Musaom, sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, mi u to vjerujemo. Kad Allah kaže da je rekao Isao, mi u to vjerujemo. Kad Allah kaže da ima zagrobni život, Mi u to vjerujemo. Da ima sudnji dan i vaganje, vjerujemo. I sve drugo što dođe od gospodara svjetova. Kad Allah subhanahu wa ta'ala propiše propis, mi vjerujemo da je tako treba i da je tako najbolje, makar da ne bude. Kad Allah kaže da muškarcu pripada kod dvijema ženama u imetku, mi u to vjerujemo. Kad Allah kaže da muškarac mora da vodi brigu i obskrbu i da izlazi iz kuće i da radi, da žena boravi u kući, sjedi i čeka ono, ne sjedi, mislim, bukvalno, nego u odnosu na ono koji mora ići i tražiti za sebi, za cijelu porodicu, Boga mi u to vjerujemo. Nekad ti godi jedno, ne godi drugo, u smislu ono, misliš da neko dobio više, neko manje, ali vjerujemo da tako treba i da je to pravda makar je neskontala. Jer Allah subhanahu wa ta'ala šarijat je dan. Ne mora biti meni i tebi sa ograničenim sa ograničenom razumskom sposobnošću logičan. Jer mi da imamo Allahovo znanje, znali bi onda i mudrosti propisa. Ali pošto imamo ograničeno znanje, mi dok učimo koliko možemo. Ostalo ne shvatamo. Ali logično je shvati da sve znajući, sve mudri i pravedni, koji ne može pogriješiti, može odrediti nešto što je pravda, makar ja ne skontu u svim detaljima kako je to pravda. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala, ono što je nam bitno ovdje, naziva svoj govor potpunim, pravednim, istinitim, a to može biti samo onaj govor gdje se čuje i razumije. Pa čujemo obavijest i u nju vjerujemo. I čujemo naredbu, pa joj se pokorimo. I čujemo zabranu, pa se trudimo da ostavimo. I čujemo propis, pa ga pravednim smatramo. Svejedno da li tebi u momentu godilo ili ne godilo Nakon toga, jedan zanimljiv ajet. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Musa je sigurno, Allah je sigurno s Musaom govorio. Tako glasi ajet. Allah se sigurno Musao govorom obraćao. I to ima kellem Allahu Musa. Allah je govorio Musao. Teklime, master muakid. Govor. To kod Arapa ima, kod nas nema. Normalno će odgovor. Ali kad ima nekad stvarno i preneseno značenje ili mogućnost prenesenog značenja, u arapskom jeziku ima pravilo kad hoćeš da istučiš mogućnost prenesenog značenja, da kažeš samo je to tako, onda potvrdiš ovim vidom mastera. Naprimjer, došao je Haso. Kad dođe Haso, ne prestane priča. Može se u, u nekim opcijama shvati da je on poslao poruku, da je pošla njegova naredba i tako dalje. Ali kad kažeš došao je Haso lično, završeno. Ovo lično ograničava da nema ništa drugo, nego da je on zaista ušao i došao. E zato ovaj, ovaj, ima puno oblika u arapskom, u Koranu je došlo, na osnovu pravila arapskog jezika, gdje se potvrđuje ista stvar ponovno. U našem jeziku nema te opcije, nego se god nas to prevodi kao stvarno, istin, istinski, tako zaista, dok doslovno prevedeno, Allah je Musau govorio govorom. I tu isključuje svaku drugu mogućnost, osim da mu je obraćao se govor. Kelam. A kelam je riječi koje imaju jasno značenje u potpun govor. Međutim, dođu ljudi i kažu Kur'an je u početku bio bez hareketa. Po pa ove prije izmišljotinje ove ove oni su prije nazivali slično tako su, su, su i ashabi i oni koji za njih Pa kažu ove vehabije od pa prije hiljadu godina su možda to zamijenili. Može se ovo malo prepraviti da godi našim. Što mi ne bismo rekli, kelleme Allahe Musa te klima. Samo ovo jedna harf zamijenimo. Umjesto u e. Ispadne da je Musa sa Allahom sigurno govori, a tu se niko ne razilazi. Da je Musa Allahu govori. Pa dolaze jedno učenja koji kažu, gde ti to, ti to krivo učiš? Gde ti to ovako prouči? Kaže, čak i kad bih te poslušao i kad bih to promijenio, šta ćeš uraditi za sljedećim ajetom? Pa mu citira drugi ajet gdje Allah kaže وَنَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا kad je Musa došao na tačno određeno vrijeme, u tačno određeno mjesto وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ pa je Allah njemu govorio. Ovo se ne može zamijeniti, ovo nije pitanje harfova, nego je sam, znači zamjenica je došla koja je spomenuta u rečenci u ajetu. Pa je ovaj otišao. Šta će, ne možemo ništa. može prepira govoriti o sebi, ne sam, ta, ovako, onako, ne može zamijeniti. A bilo je pokušaj da se zamijeni Kur'an. Da se zamijeni slovo jedno, tako zamijeni znači. Ali Kur'an jedan drugog pojašnjava i sunet pojašnjava Kur'an i Kur'an pojašnjava sunet. I to je sklop potpuni od Allaha subhanahu wa ta'ala objavljen koji mu ne može nauditi osim onaj ko pokuša pa sebi nauditi. Također, kod Allah subhanahu wa ta'ala govori o poslanicima, kaže da je jedan na drugim odlikovao i kaže minhum men kellem Allah, među njima oni, ima oni kojima je Allah govorio. Pa i to za koji se ovdje spomenuo. I ovo do sad je dovoljno da se shvati da taj govor se čuje, jer su poslanici čuli, jer Musa čuo. I da su znači da taj govor ima zvuk koji se čuje, da se taj govor razumije, jer sam svaki od ovih ajeta ili govora ili priča koje znamo ostale iz tih govora, je ovdje samo ukratko spomenuto, ima svoju poruku, a poruka se razumije. Nakon toga šeheh dolazi sa ajetima za koje mu Kajim Rahimahullah kaže da ih ima devet u Allahovoj knjizi u kojima se spomine da je Allah povikao. Dakle, glasno govorio što je još više i jači dokaz i više značenja uliva u onu osnovnu osobinu koju mi, ili dokazivaju na osnovne osobine koju mi hoćemo ovdje da potvrdimo i u nju vjerujemo. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala za Musa alaihi salam وَنَادِينَاهُ مِنْ جَانِبِ تُورِ الْأَيْمَنَ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِّجَ U jednom ajetu dvije, dvije osobine Allahova govora. Kaže, pozvali smo ga sa desne strane Tura, pa smo ga približili, pa se primakao, pa smo ga primakli, pa smo mu se tiho obratili. Prvo najde i na, viknuli smo ga, pozvali smo ga, zvali smo ga, ni da, govor sa glasnim zvukom, u oraškom iskupu. A zatim kaže, kad je prišao, onda smo mu se tiho obratili. Pa Allah ne samo da govori, nego govori i glasno i tiho i kako hoće i to za sebe kaže i o tome nas on u svojoj knjizi obavještava, u svom govoru. Na drugom mjestu kaže va idna da rabbuke Musa ni'til qawma zanimin kad je tvoj gospodar pozvao Musa povikao Musa idi nepravednom narodu kad je htio poslati faraona. Pa se spominje opet nida ili poziv, odnosno obraćanje glasno. وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا أَنَّمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَ Govori o Ademu i Havi. Pa ih je gospodar njihov pozvao i rekao, zar nisam zabranio to drvo? Pa se spominje da ih je viknuo, pozvao, povikao, povikom ih zvao. I rekao im sljedeće, zar vam nisam zabranio to drvo? Nakon što se ogriješili od Zatim Allah subhanahu wa ta'ala govori o nečemu što ćemo svi doživjeti. O dva najbitnija pitanja na ahiretu. Kako si odgovorio Allahu i kako si odgovorio poslaniku? I to će svi biti pitanje. Svako svom poslaniku. Alehim salatu wa sallam. Pa se spominje u suri Kasas na tri mjesta na dvije stranice, dva put govor o Allahu, a jednom govor o poslaniku. Čitava priča je povezana. U jednom od tih ajeta kaže وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَكُونُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ دَزَعْمُونَ Kad Allah pozove mušrike i kaže, kad Allah pozove, na dan kad ih pozove, kad vigne, gdje su moji sudruzi koje ste umislili? Gdje su oni koji ste obožavali? Pa će onda ostati bez teksta, pa se jedni pravdati, jedni šutiti, jedni shvatiti i tako dalje, kao što spominje se dalje. Ali pojenta da će ih pitati, gdje su vam oni koji ste pored mene obožavali? Gdje su vam oni koji ste mi ravni smatrali, koji ste mi pridoživali? I to glasno će pozvati. A na drugom ajetu kaže وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ na dan kada ih pozove فَيَكُولُ i kaže pozove pa kaže. Dva dokaza za govor. <clears throat> مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَنِينَ Kako ste se odazvali poslanicima? Šta ste rekli svojim poslanicima? I ovo je pitanje koje čeka svakog od nas. Kako si u Allaha vjerovao i koliko si, kako si se prema sunetu obhodio i po njemu djelovao. I to je la ilaha ila Allah, Muhammedun Rasulullah. Čitava vjera građana na tome. Kur'an, odnosno tevhid i sunnet. Pa je ovo što govorimo od ispravnog vjerovanja u tevhid, vjerovanja u Allahove subhanahu wa sabine onako kako Allah hoće i ono što od propisa učimo kako se ispravno abdesti, čisti, namaz, obavlja, zekijat i ostalo, to je sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pa je nasuprot tevhida širk veliki ili mali, a nasuprot sunneta bidat. <clears throat> Nakon toga šeheh spominje, pa ćemo spomenuti ovdje, jer se ova stvara ponovno ćemo se vratiti u ovom sljedećem predavanju, ako Bog da spominje neke od propisa gdje indirektno naziva Kur'an Allahovim govorom, a da nema govora, ne bi Kur'an mogao biti govor. Pa kaže, va inna hadu min mušrikine stađareke fađirhu hata jesma kelam Allah. Ako neko kaže od mušrika, ko tebe traži zaštitu, zaštitu ti ga zaštiti dok ne čuje Allahov govor. Pa je propis bio kad ratuju, pa neko se predaje, ali neće da ratuje, kaže stilus. Zaštitite me, hoću kod vas zaboraviti, da mu se prouči nešto iz Kur'ana, ne bi povjerovao. A nakon toga se pusti. Međutim, to, taj propis u koji ga Allah spominje, on to naziva dok ne čuje Allahov govor. I ovo je bitan dokaz da je ono što se čuje kasnije, što mu Muhammed Ali Isra, Mebu Bekr, Omer, bilo ko sahaba prouči, da je to i dalje, nije stvorenje nekakvo, nije nešto, nego da je to što se čuje Allahov govor, a zvuk kojeg čuješ je zvuk učača, normalno, glas njegov. Ali govor ostaje govor onoga koji bi prvi izrekao i to ga ne isključi. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da poslanik sallallahu alaihi wa sallam u mnogim hadisima također spomene da Allah govori na direktno ili indirektno. Pa prije nego što počne suđenje, spomene se u hadisu koji je u dva sahiha zabilježen, da će poslanik sallallahu da će Allah subhanahu wa ta'ala reći ja Adem o Ademe pa će Adem to čuti razumijete jer je to govor koji se čuje razumije pa će reći lebeke wa sa'dek odazivam ti se još ima stvari koje je spominje u rivajetima uglavnom sprema <coughs> pa se kaže fe yunadi bi sautin. Pa će Allah povikat glasom. Muhammed sallallahu alejhi kaže pa će povikat glasom. Potvrda da je taj govor nešto što se čuje. To glasno. Ahriz an nar. Izvadi one koji su zavatri. Izvedi, izdvoji one koji su zavatri. Pa će Adamu pitat, a ko su oni koji su zavatri? Pa će se reći, od svake 1999. Pa poslanik sa svem kaže, to je onaj dan za kojeg Allah kaže da će svaka dojila, dojem će odbaciti i trudnica, plod pobaciti i malo jedno dijete od straha osjediti. Pa će se reći, pa će posle, znači, poslanik sa svema sahadba pojasniti, reći, radite se ili smirite se, od vas je jedan od je, Đuđa, Đuđa 999. Ali pojenta kad se to čuje na sudnjem danu će biti jedan od najstrašnijih momenta. Svaku će pomisliti da on sigurno 999 od 1000. I tad se govori da će Allah povikat, da će Adam razumjeti i nazvat se i da je taj povijek Ne kao što kažu vehabi, ovi ili oni, neko što kaže Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, bi saud, zvuk, glasno, jasno. I poruka koja se prenosi. Također kaže poslanik sallallahu aleyhi ve sellem u hadisku i buđe Bukhari i muslim svom sahihu Ma minkum min ahadin illa se yukelimuhu Allah da ise bejnehu bejnehu tarđuman. Posle kad odmahne sudnji dan i kad svako dođe na red da polaže račune Allah subhanahu wa ta'ala će sa svakim govoriti. U to su muslimani uvijek vjerovali. Vjeruju i dan danas. Pa i oni što kažu nema govora, uhvate se kad priča su njim danu, kažu vala polagat, vala odgovarat, vala Bogu dževab dati, tako dalje. Potvrde govor. Pa će se reći, pa kaže poslanic, nema nikog od vas, a da Allah s njim neće lično govoriti, nema među njima dvojice ili neće biti među njima dvojicom, neće trebati među njima dvojicom prevodilac. Sa svakim će Allah subhanahu ta'ala govoriti bez obzira kojeg jezika, kojim jezikom se služe na ovom svijetu ili jezicima, Allah će se obratit i osoba će čut, razumjet, shvatit i odgovorit bez posrednika. I ta će svako da položi račun vjernici na samo sa Allahom, jer će Allah vjernika zastrijeti nevjernici, munafici, javno pred svima da osramoćeni budu, ali će pričat. Također došli su ajati da zbog nekih grijeha Allah se nekim grešnicima i nevjernicima neće obraćati. Što opet potvrdući je da Allah govori da se obraća. Pa onaj ko negira Allahov govor, on ima problem ili kada je to govor u sebi, nije stvorenje. On ima problem da shvati onaj najstariji događaj kojeg poznajemo, kad je Allah stvorio Adema pa naredio melecima na seždu, učine pa Iblis odbio, pa onaj razgovor koji se ponavlja na mnoštvo mjesta u Kur'anu. Kako sad? Jel priča Allah ili ne priča? Jel rekao Iblis ili nije rekao? Pa onda problem kad se Allah obraća Ademu u džennetu, pa ih pita za drvo, pa ih protjeruje, pa mu se obraća na zemlji, što spominje se suri Taha i na drugim mjestima, kako shvatite? Pa direktni ajeti gdje Allah govorom s Musaom govorio. Da je Allah objavio, objavio, spustio. Da je Allah šarijat govor. Da ljud, ne, mušik kad dođe i traži utočište i skrovište, čuje Allahov govor. I mnogo, mnogo drugih dokaza vezani danas za ovaj svijet, za dunjaluk. Mora da prilagođava, da prepravlja, da bježi, da tumači, da bježi samo se, da Bogić ne može. Pa onda ahiret. Polaganje računa razgovor sa Allahom, povijek, dolaze gospodara svjetova, a oni uglavnom te ahiretske stvari potvrđuju. Najčešće. Pa same konstrukcije rečenica, gdje se nekad kaže tiho, nekad glasno, nekad govori, nekad priča, nekad govori, nekad govori će, kao što hadisu niko od vas nema, a da ga Allah s njim neće govoriti u budućnosti, a većinom u prošlosti. A ovi koji su trenutno najrašireniji umetu, kažu ima Allah jedan jedinstven govor. Govor se ne ponavlja, kaže, to bilo promjene na Allah. Nego to jedan govor jedinstven, pa kad se obrati na arapskom, to je Kur'an, na hebrejskom, ili kako je skažu, to je Tevrat, na sirijanijskom, to je Inđil, i tako dalje. To je jedan testi govor, to je jedan paket, samo mi drugačije to shvatimo, kako on nadahne Džibrila, pa Džibril prenese na nama razumljivom govoru. Pa ispada da je to jedna tista knjiga, A poznato je da je Kur'an bolji od ostalih i da ostali su bolji od onih tamo nekih koji nisu rečeni i da nije isti sastav. Također, kažu, govor se ne ponavlja. I onda njihov učenjak. <coughs> Sejfuddin Abudi kaže, a mi ovdje imamo veliki problem. Ako je to jedan govor, a mnošt, većina ajeta koji govore o govoru, ovo je jedan najučenijih među njima najviše šire te priče. Jer imamo problem. Većina ajeta koje govori o Allahovom govoru su u prošlom vremenu. Znači da se desilo. Šta ovo znači? Kaže, evo vidite primjer. Kad se mi Allahu qawla leti tu džadilu kefi zauđiha wa teštiki ila Allah. Oni kažu to je Allahu govor koji je od uvijek i dan danas je takav. Ne mijenja se, nema novog govora, ima nove priče. Mi vjerujemo da Allah govori kad hoće. Kome hoće, kako hoće šta hoće. Ali da taj govor nije sličan nikom. I ničem. Pa će govoriti na sudnjem danu, govori je Muhammed, dostal sam, govorio je Isao, govorio je Musao, govorio je pre toga Ademu i Blisu i tako dalje. I to nije jedan govor, nije ista stvar. Oni kažu Allah ima osobinu govora i to je neki govor u sebi. Ovaj, I to je to, nema to ponavljanja. Kaže, kako sada shvatimo riječi početak sura Muđadara gdje Allah kaže Allah je čuo riječi one koja se s tobom raspravljala i o mužu <coughs> na muža svog se jadala, žalila, pa kaže, ako je to bilo u Ezelu tamo, pa prajskonskom dobu od uvijeka, od kada je Allah prije stvarenja stvari, onda je to čista laž. Jer kako je Allah čuo nešto se još nije desilo? Ako nije laž, a nije laž u Koranu, onda je Allah čuo pa rekao i obavijestio onome što se dogodilo nakon što se dogodilo a to nam već pobija sve naše I na taj odgovor, kaže, još ne mogu, na, taj, na taj problem još ne mogu da nađem odgovor i neće ga nikad naći jer to je jedan od naših prigovora i dokaza koji pobijaju njihovo neispravno vjerovanje. Da, kad se govori o prošlim vjerovanjima nakon nekih događaja, što znači da je govor se desio i obavi se desila nakon tog događaja. Drugi primjer je kad Allah subhanahu wa ta'ala obavještava šta je rekao mu sam. Na primjer, alhamdulillahi rabbil alamin, dio svatihe, objavio, objavio Muhammedu sam sam. Jer to ne, on nema problema s tim. Što Allah objavio, Muhammedu sam sam nije se ponavljao. Al kako sad odgovoriti i kako objasniti, da se govor ne ponavlja, kako objasniti riječi Ade upućene Ademu ili riječ upućene Musa'u koji se ponovno spominju u Kur'anu. Dakle, Allah se obratio Musa'u kad je trebalo, I Allah ponovno obaveštava Muhammeda sa zemlom šta je rekao Musa. I to nije ista priča. Isti je događaj, isto je značenje. Ali ponovno Allah Muhammeda sa zemlom obaveštava o tom događaju i koristi nove riječi. Međutim, ljudi sebi umisle neke stvari kojima hoće da ograniče Allaha subhanahu wa ta'ala nisu svjesni. I sami sebe zapetljaju. Pa mora čitavu malte ne historiju islama, ne islama, nego života, od Adema i stvaranje Iblisa i nadalje do sudnjeg dana, ništa mu se ne uklapa, što zato što je pogriješio po pitanju osobine Allahove, Allahove osobine govori. A kad vjeruješ da Allah govori, onda ti je problem shvatiti da je pričao sa Iblisom i da je pričao sa Ademom i da je pričao sa Havom i da je pričao sa poslanicima da će pričao sa vjernicima na sudnjem danu i da će se obratiti sa mamom dženetljama u dženetu i s njima pričati reći im da je zadovoljna s njima da se nikad neće rasrditi i tako dalje i tako dalje. Pa hvala Allahu na uputi. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهما